Salgo de mi casa como a las 10 de la noche. Buscando una nena que le guste el derroche. No la quiero fácil, la quiero complicada. De esa que no se luce, no me hace la jugada. Después de un par de tragos, yo la llevo pa' mi cama, que me amarre con su garra. Yo sé que también quiere, me lo dice tu mirada. Ella se hace la difícil acto, vamos a la jugada. Ella me dice contigo no quiero nada. Segundo acto, tómate un guaro. Ella me dice que no quiere ningún vago. Tercer acto, es mi última oportunidad. Ella me dice que conmigo no quiere janguear. Cuarto acto, ella pa' terminar. Ella no suelta nada de nada. Ahora qué vamos a hacer si tú no quieres conmigo y si no quieres conmigo. Si tú no quieres conmigo, y si no quieres conmigo, mucho menos con mi amigo. Esta se hace la difícil, dejando a los hombres imbéciles inútiles. Vamos atrás, sexo encontrarás, pero no te hagas de rogar más. Esta se hace la difícil, pero no te hagas de rogar más. Mami, perdóname si no te hice mujer al ver tu Aquella noche ser en la calle te vi y tú pendiente a mí. Vámonos hoy de aquí, quiero estar junto a ti. Por eso suéltate, te, te, te, te, no te hagas de rogar, mami, pégate, te, te, suéltate, te, te, te, te, no te hagas de rogar, mami, pégate, te, te. Salgo de mi casa como a las 10 de la noche una nena que le guste el de derroche. No la quiero fácil, la quiero complicada. De esa que no se luce, no me hace la jugada. Después de un par de tragos, yo la llevo pa' mi cama, que me amarre con su garra. Yo sé que me quiere, me lo dice tu mirada. Ella se hace la difícil Chris Hart vacilando en la pista. Chris Hart vacilando en la pista. LK Music, LK Music. Trixo te produce. Asterion. Asterion en la casa. Y por aquí ya nadie pasa. Oye, papi, estamos matando a todos esos viejos.